для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. «Я гэтую, што дае нырца, ты бяры тую, ціхую!» – скамандавала яна і кінулася першая. Паплыла размашыстымі сажанькамі, лёгка перамагаючы плынь. Было відаць, што дзяўчына гэтая вырасла на вадзе. Ён Пятру не ўмеў так плаваць, але кінуўся з не меншай рашучасцю на пярымы ціхай. «Ледзяная вада!» – апякла цела. Крыкнуў «Граби да мяне! Да мяне!» Але яна як бы не чула. Магчыма, што яе глушыла выбухам і не паварушыла нават рукой, каб наблізіцца да свайго выратавальніка. Плынь аднесла яе ў бок, і Пятро вывіўся з сіл, пакуль дагнаў яе. Але як толькі падплыў, дзяўчына, як кажуць, мёртвай хваткай учапілася ў яго правую руку, скавала рухі, пачала тануць, і яго падцягнула на дно – Пятро сірбану вады, але выхапіў дзяўчыну на паверхню. Яна зіхнула, хапаючы паветра. «Эх, эх, пусці маю руку! Пусці руку!» – закрычаў ёй у твар Пятро. «І плыві спакойна! Ты ж умееш плаваць, не бойся! Я буду падтрымліваць!» «Я тану, братік!» – прашаптала яна пасінілымі вуснамі. У вачах яе Пятроня ўбачыў жудасці, якую бачыў не раз за вайну. Не. У яе вачах былі смертэльны смутак і стомленнасць. І ён зразумеў: чалавек змірыўся са смерцю, гатовы на той свет, а таму страціў волю да змагання і апошнія сілы. Гэта як шок. Бачыў ён і такое ў партызанах, Таму яна не крычала, не прасіла дапамогі бязвольна, трохі ўмеючы плаваць, трымалася на вадзе. Пятра спалохала такая самасуджанасць. Падтоне яна і яго ўтопіць. Прайсці ўсю вайну, праз усе агні і воды і так загінуць. Адчуў, што штаны, якія ён ёна, не паспеў дурны скінуць сталі цяжкія як жалезныя гіры анечкі напэўна мела вопыт што раздзелася амаль да гала няўжо нікога больш няма блізка а дзе пондар з лодкай не крычаць нельга і ён пачаў прасіць і маліць сястрычка родная слаўная мілая моя адну хвілінчку патрымайся адну адну адну зараз падыдзе лодка а пад пахі і нагой дакрануўся бота. Гэта спалохала яшчэ больш. Боты цягнуць яе на дно. Як ён забыўся, што яна ў ботах, каб скінуць боты. Паспрабаваў зрабіць гэта нагой, і зноў яны абодва нырнулі, зноў сірбанулі вады. Пятро адчуў, што як распухае яго сэрца, запаўняе грудзі, жывот, лезе праз горла, б'ецца ў галаве. «Конец! Конец!» – закрычаў так, каб пачулі на беразе «Трымайся! Плыві!» І вылаяў тую, каго толькі што называў сястрычкай роднай брыдкім словам. Прыгадаў, што чуць і чытаў недзе, бывае карысна знясіленаму тапельцу прычыніць боль. Праз мокрую гімнастёрку балючы укусіў дзяўчыну за плячо, яна войкнула, гэта ўзбадзёрыла вятра, ды яе, здаецца, скаланула, але яшчэ больш яе вярнуў да жыцця блізкі выбух. Каля правага берага ўзарвалася міна, іх абдало пырскамі вады, падкінула на хвалі пасля гэтага, Яна пачала грэбці рукамі, пачала змагацца. Набліжаўся чыгуначны мост. Пятро меў на яго надзею, Можа, удасца зачапіцца за выступ быка і прытрымацца, пакуль не падыдзе лодка. Але яшчэ раней яны наскочылі на нейкае падводнае жалезе, казалі пасля на затоплены кацер. Пятро адчуў, што яму раніла вострым ногі і жывот, але ён паспеў схапіцца рукой за нейкі прэнт, Плынь закрутила их, яшчэ больш обдирала живот в острое железо, и он крикнул выратованной «Трымайся за мяне!» Мабыть, отчувши ратунок, девчина так обшчапила его шию, что после долго видны были синяки от ее пальцев. Тут же до их подошла гумовая лодка, и ее спустили вверх тылавікі. зрабілася блага. Ці то здало сэрца, ці ад таго, што ўбачыў кроў у сябе. Да крыві ён ніяк не мог прывыкнуць. У партызанах аднойчы, калі прыйшлося перавязаць параненых таксама самлеў, вярнулася прытомнасць, ён убачыў над сабою знаёмы твар. Яго перавязвала Тоня Рамашова – Ён адразу пазнаў яе, адразу адчуў, што не трызніць і спытаў амаль абыякава «Ты?» «Я, я, здзіўляйся, во дзе сустрэліся, гэта батарэя нашага палка!» Пятро не здзівіўся, не ўзрадаваўся. «Ах, хто камандуе вашым палком?» Яна назвала незнаёмае прозвішча. «Значыцца, не Купанаў». Не хацелася пачуць, што так недарэчна выставіў людзей на смерць купанаў. Колькі загінула? Не ведаю. На другі дзень Тоні прыйшла да яго ў шпіталь. Фізічна ён адчуваў сябе здаровым, але была нейкая душэўная дэпрэсія. Не хацелася ні падымацца з ложка, ні есці, ні гаварыць з суседзямі, ні нават думаць. Таму і да яе паставіўся спачатку абыякава. Ах, ты... Яна чула гэтую абыякавасць і збянтэжылася. А я табе мёду прынесла. Сапраўдны, натуральны, не эрзац. Хлопцы з вуллю выдралі. Колькі загінула? Дзевяць! Яна ўздыхнула. Дзяўчаты? Адзін мужчына, камандзір узвода. Як адчувае сябе тая, што ён хацеў сказаць, што я ратаваў, але секся. Лека Анечкіна выцягнула сваю адразу, а ён мужчына не здолеў, ледзь сам не ўтапіўся разам з ёй. Нічога ляжыць у нас у санчасці, маўчыць толькі як анямелая спалохалася, перажывае. Маўчыць, Пятро падумаў, што ў яе, мабыць, такі ж душэўны стан, як і ў яго, і яму стала блізкая тая дзяўчына, як сястра. Успомніў, як прасіў яе сястрычка, родная, слаўная мая. Але дзіўна, ніяк не мог уявіць яе твар, якая яна, і пакутаваў ад гэтага. любоў з камандзірам узвода. Яго перад гэтым на парткамісіі разбіралі. Пятро задыхнуўся, дзіўна неяк хаўкнуў, рэзка падняўся, абыякавасць дэпрэсію змыла хвалі абурэння. Захацелася ўдарыць Тоню за тое, што яна вось так холадна, спакойна, раўнадушна паведамляе пра гэта, у іх была любоў. Але ён стрымаўся і зноў упаў на падушку – закрыў рукамі твар. І раптам з надзвычайнай выразнасці ўбачыў мокры твар дзяўчыны са смяртэльным смуткам у вачах. У іх была любоў, у іх магло быць жыццё і шчасце, жыццё і шчасце. Што яны пакахалі адзін аднаго, у тым убачылі крамолу – а што паставілі іх на верную смерць, ніхто не ўбачыў. Гэта батарэя майго мужа, твайго земляка і таварыша па вучобе Сцяпана кідалы. Што? Што яна кажа? Пятро дня ў двачэй рукі. Тоня усміхалася, мабыць, задаволена эфектам ад сваіх слоў. Сцяпан! Сцяпан! твой муж? Яна вздыхнула. Цяпер у яго зноў могуць быць непрыемнасці. Непрыемнасці? прашаптаў Пятро і тут жа сарваўся, закрычаў на весь шпіталь. Ды яго гада судзіць трэба, расстраляць падлюгу. Сам ён, нябось, не стаў на гэты мост, вынес бы туды свой капе. На яго крык, павярнуліся ўсе параненыя. Прыбегла сястра: « Што ты шуміш? Абражаная за мужа Тоня паднялася з табурэткі, сказала крыва усміхаючыся: « А ты стаў страшны. Раней мог толькі ударыць, а цяпер хочаш страляць, Бойся сам сябе. Такія былі іх апошнія сустрэчы. Чаму ён не расказаў пра іх Сашы? Расказваў жа, як, выратаваў дзяўчыну, нават трохі пахваляваўся, во, маўляў, які герой, а пра Тоню ні слова. Як цяпер прымусіць Сашу паверыць? Са злосцю падумаў пра кідалу. Жыве служыць гад, і нічога з такім не здараецца. Загінуў сеня праз яго, панізілі ў званні, Але, відаць, ненадоўга такі выкруціцца, пакажа сябе, часам і бомбу можа вынесці на плячах з пазіцыі, а ўсё адно застаецца пад люгам. Нават жонка яго зразумела нарэшце гэта. Цяпер я часта думаю, кажу яму, недарэмна ты даў яму па мордзе, і словы твае ўспамінаю, якія ты сказаў у шпіталі. А тады абразілася, вось як, праз год дайшло. Не солодка табе, Антаніна Васильевна, раз ты успомніла пра мяне. Пісьмо напісала, пра сваю бяду захацела расказаць. Я разумею цябе і па-чалавечы спачуваю, але чым я магу памагчы? А хто паможа мне? Навошта людзі так заблытваюць свае адносіны? Невядома, колькі часу Пятро прасядзеў так. Каторая гадзіна, ён не адважваўся чыркнуць запалку, каб глянуць на будзільнік, што прыглушана цікаў кутку на стале за кніжкамі. Баліць галава, можа выйсці, пастаяць на двары, падыхаць начной прахалодай. Саша, напэўна, заснула. Але раптам ён пачуў, што... Не, не пачуў, адчуў, што Саша плача. Саша плача. Як разанула гэта па сэрцы. Ці не ён некалі кляўся сабе, што праз яго Саша не ўроніць ніводнай слязінкі. Пятру кінуўся да ложка, упаў на калені, правёў рукой па яе валасах, па шчаце. Шчака мокрая але плакала. Саша адвярнулася. Ён прыпаў вуснамі да яе пляча Саша, Сашанька, дурненькая, ну, ну чаму ты? Ну што здарылася, нельга ж так. Я люблю цябе, люблю, слаўная моя. Усё тое глупства, слабасць моя. Вось за гэта карай мяне, што я не паверыў, што ты зразумееш, паверыш. А ты ты разумная, ты добрая, и ты веришь мне. Скажи, веришь? Веришь? Ну, чаму ты маўчыш? Ну, закрычы, ну, удар! Выгані прэч, калі лічыш, што я нягодні, калі не маўчы. Ну, нельга ж так, нельга, я шкадаваў цябе і таму не сказаў, што бачыў яе гэтую тоню. Як бачыў? Ты паслухай, я ўсё раскажу, усё! і так стоячы на каленях, цалуючы жончы на плячо шыю, задыхаючыся ад хвалявання, ён расказваў яшчэ раз эпізод са ўзводам МЗА з уратаваннем дзяўчыны, але цяпер ужо ўсё да канца сустрэчу з тоняй, кароткія размовы з ёй усё па шчырасці так, як толькі што прыгадаў. маўчала, не павырушылася нават. Ну, чаму ты маўчыш? Скажы, верыш, што я расказаў праўду? Яна маўчала. Не верыш? І як таму хлапчуку, якога пакаралі не за яго віну, Пятру стала так шкада сябе. Не верыш, значыцца заварочылася ленка паклікала саша паправіла на малой коўдру спі моя маленькая спі і сказала яму спакойна быццам нічога не здарылася разбудзіш дзіця кладзіся спаць табе можна валяцца да васьмі мне рана ўставаць і зноў ён сніў свой мост Музыка Поезд быў амаль што гатовы. Высокі, доўгі, не хапала аднаго пралёта ад таго высокага дняпроўскага берага. Велізарны плывучы кран нёс гатовую ферму аснову апошняга пралёта. Ён Пятро стаяў на быку так высока, што кружылася галава, калі глянуць уніз, дзе бурліла, пенілася рака. Ён махаў рукамі, паказваючы кранаўшчыку, як найлепш падвесці пакласці ферму, а кранаўшчык па нас грамыка, і он скаліць зубы, яны здалёк блішчаць на яго цыганскім твары. Чаму смяецца, не верыць, што ён Пятро ўсё-такі дабудуе свой мост. Ды вось па нас нешта закрычаў, паказвае рукою гору. Пятро падняў галаву і ўбачыў, што ферма павольна апускаецца на яго. Але не спалохаўся, спалохала іншая, гэты вар'ят грамыкаў злез на доўгую стралу крана і бяжыць па ёй над безданню. Навошта, навошта хоча ратаваць яго Пятра, але ж яму нічога не пагражае сарвецца. Вось-вось сарвецца ў Пятра замерла сэрца па нас сарваўся. плоснуўся ў ваду так, што пырскі даляцелі да пятра. А вунь жа якая вышыня трэба ратаваць, але ніяк нельга сцягнуць з нагі цесны бот. Пятро кідаецца ў ботах, ды у вадзе замест грамыкі тоня яна крычала гучна і весела: "Ратуйце!" А калі Пятро падплыў, сказала: "Гэта твой зямляк і сябра Сцяпан кідала спіхнуў мяне. Пятро узлаваўся. Шалёны сабака яму сябра твайму сцяпану. Я яшчэ не адплаціў яму за сенню пясоцкага. Ратуй мяне, ратуй, і я стану тваёй жонкай. Што ты верзеш, у мяне ёсць жонка. Некі правал і замест Тоні Саша. Яна моцна абшчапіла яго за шыю, а вада з шалёнай хуткасцю круцячы віруючы несла іх на мост. «Петя, я тану, я тану!» Са смертельным смуткам у вачах шаптала Саша пасінелымі вуснамі, і тады яму стала жудасна. Ён закрычаў, просячы дапамогі, нарэшце схапіўся адной рукой за цагліну быка, а другой трымаў Сашу, а вада напірала, ён крычаў, маліў: "Трымайся, Сашок, трымайся, слаўная моя". Вада круціла, ён біўся галавой аб цэглу і ўсё прасіў жонку пратрымацца яшчэ хоць хвілінчку. Петя, Петя, Што з табой? А, Петя, прачніся. Thank you. не адразу зразумеў, што гэта Саша будзіць яго трасе за плечы. О Боже, што табе снілася, а? спалохаў, думала галаву апеч разаб'еш. Ён спаў на вузкім лежаку. Прыйшоўшы нарэшце да памяці, Уцяміўшы, што ўвесь кашмар з ракой сон, а Саша вось яна жывая ў белай сарочцы, стаіць у ранішню павзмроку перад ім, Пятро імкліва абняў жонку, прыцягнуў да сябе, але яна, пацалаваўшы яго ў лоб, вызвалілася з абдымкаў. «Спі, яшчэ рана, і не сні» дурних снов. Шапятовіч любіў шосты клас. У настаўнікаў гэта бывае. Сімпатыя да якога-небудзь аднаго класа. Большасць, праўда, ніколі не могуць як след растлумачыць, чаму яны любяць гэты клас, а не іншы. Пятро ж, бадай што, мог бы адказаць, завошта ён любіць шасцікласнікаў за сур'ёзнасць. А хіба сур'ёзнасць такая ўжо прываблівая рыса ў дзяцей – Клас сапраўды быў сур'ёзны, больш сур'ёзны, чым нават старэйшыя семікласнікі. Хоць разуменне старэйшыя і малодшыя у першыя пасляваенныя гады не адпавядала ўзросту вучняў, а толькі класу, якім яны вучыліся. Па гадах дзеці былі розныя і ўсе пераросткі. Але некаторым вайна сарвала ў гэтай мясцовасці толькі два гады вучобы, У восень 43-го яны зноў пайшлі ў савецкую школу. Другія ж не вучыліся ўсе чатыры гады. Бацькі на фронте, трэба было памагаць матерам карміць сем'і. А мясцовым уладам было не да ажыццяўлення закону аб усеагульным навучанні, так што ў шостым класе сядзелі вучні, якія па гадах павінны былі вучыцца ў десятым. Усе педагогі свету пісалі, што пераросткі самыя цяжкія вучні. Пятро, каб пісаў педагагічны трактат, мог бы лёгка спрэчыць такія сцверджанні. Хоць ён не меў ні тэарэтычнай методыкі, ні практыкі, а можа менавіта таму, што не меў нічога гэтага, з вучнямі пераросткамі займацца яму было лёгка і проста. Ён гаварыў з імі як з роўнымі – гэтак жа як будучы камсоргам дывізіёна гаварыў з байцамі. І бачыў, адчуваў, што вучням падабаецца такая роўнасць. Не, сур'ёзнасць іх не была прываблівая, яна была цяжкая, бо нагадвала пра вайну. Напамінала пра тое, што перажылі яны дзеці вайны і перажываюць дагэтуль. Так што любіў Пятру сваіх вучняў не за сур'ёзнасць, а за тое, што на сваіх слабых дзіцячых плячах яны вынеслі не менш, чым ён, чым бацькі іх і маці. А хутчэй за ўсё, яго асаблівыя пачуцці да гэтага класа тлумачыліся тым, што неяк так падабалася, што добрая палавіна класа сіраты, але былі ў гэтых сірат надзіва мужныя і непадзіцячыя, цвярозыя проста такія мудрыя погляды на жыццё. Гісторыю старажытнага Егіпта і Грэцыі ведалі вучні мякка кажучы дрэнна. Усё выветрылася з галоў. Але затое гісторыю вайны, якую перажылі самі, ведалі лепей, чым многія дарослыя. Каб інспектор-фармаліст паслухаў некаторыя з пятровых урокаў у гэтым шостым класе, то бадай настаўніцкая кар'ера яго на гэтым і скончылася б. Часам, Урокі гісторыі ператвараліся ў агульную дыскусію пра вайну, пра жыццё, ва ўзаемныя расказы пра фронт і партызан. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна, трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.